بعضهم درجات إن Yeah. lan setunggal lan sanasipun niku dipun jamel bertingkat-tingkat mata niku sakersane Gusti Allah menurut kaul muhtamad para nabi sedaya niku wonten satus patlikur ewu nabi. Nabi satus patlikur ewu Engkang dipun angkat dados rasul wonten tigang atus tiga belas iki kaul muktabat tigang atus tiga belas tigang atus tiga belas iku tingkatan ulul azmi maknane ulul azmi wong sing sabare lan tekune. Ulul azmi niku wonten gangsal. Urutan utamane nomor setunggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali Nabi Ibrahim Nomor tiga, Nabi Musa. Nomor sekawan, Nabi Isa. Dan nomor gangsa, Nabi Nuh. Jadi, Nabi Sulul Azmi, itu paling top. Oh, dengar. Lawes, sing diulangane bocah-bocah nang madrasah niku nabi sing wajib ditekakake siapa te cemen cemen nego namun selawe ada orang takut dan majlis taklim senen pacar sebiasa kerja wabi Sebab nama Nabi sing ditulis nang Quran niku selawe niku. Jadi Nabi selawe niku ana tulisane kabeh nang Quran. Mulane sing wajib ditetapake secara rinci selawe niku. carane. Mboten niku para ulama kanggone akeni bocah-bocah gawe kitab kanggo bocah cilik-cilik. Nah, kita api jadul awam. Maknane, aki jahe wong sing budu Rudo sekarang um ada buat istri sudah tuju masalah wahai beribu puluh kotak tak jika enado terus kerja kerja di ulang guru ne eh. kon apa no wahai kerja ciri ciri sektor apa kamu mantep pake akidah akidah secara agar secara jalane keyakinan nah, ayat biki jalanake keseluruhan tilkar rusulu utawi mengkono poro utusan ya. utusan pasti nabi Fa'adzalna iku mutama ake isun Allah fa'adahum ing sebagian utusan mungkuni ala ba'din ing atasi sebagian liane. Mau diterangake. Jadi utusan-utusan itu ada dosu eh. Cekal apa leh. Terus ada sendiri-sendiri. minhu iku setena sampai rasul mang utawi ana rasul kala maulahu kang jauhi ikmah sapa Allah utusan semua akeh iku ana sing nampa jauh saking Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril sampai iku Nabi Musa. Mulane Nabi Musa entuk gelar istilahnya Kalimullah. Rasul sing nampa dawuh langsung saking Allah. Warafa'alan ngangkat sapa Gusti Allah ba'dahu um ing sebagian para rusul darajatin kelawan pirang-pirang tingkatan sing luar biasa kanjeng Nabi Muhammad Rasul-rasul kebagian sidik-sidik Nabi Musa Nampak keistimewaan Nabi Dawud saking Allah langsung disebut kali mulut. Nabi Ibrahim diangkat sebagai kekasih terdekat disebut Khalilullah. Nabi Dawud diberi kekuatan. Astane nak nyekel wajah besi bodoh baru kita nyekel lempung dan suaranya Nabi Dawud dibaringi yang indah luar biasa. Nabi Yusuf dibaringi sifat jalan, jamal, ganteng. Ganteng-gantengnya poro Nabi, Nabi Yusuf. Mekatan selasemi pun Nabi Sulaiman dibaringi jadi Nabi Rasul Rojo. Sukai-sukai wong Islam sak dunia Nabi Sulaiman. Neng sing paling luar biasa kanjeng Nabi. Warofat abad dulu jarojat. Ganteng-gantengnya manusia Nabi Yusuf. Nabi Yusuf isih kalah ganteng karo kajian Nabi. Nabi Yusuf isih ganteng kajian Nabi. Separuhnya. Nabi Daud suarane bagus banget. Isih kalah suaranya suarane kajian Nabi. Nabi Musa tokoh dawuh langsung saking Allah. Kanjeng Nabi nampa dawuh langsung saking Allah nalika Isra Mi'raj. Wameh salah karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi termasuk pungkasane para nabi. Jadi pun sering terang aja. Wanda negeri ini puluh puluh Wang suli keterangan kersane mantep. Ayat sing nerangake kanjeng Nabi ungkasane para nabi niku tenene surat Al-Ahzab juz 22. Ayat sekawan dosa surat Al-Ahzab juz rolikur ayat sekawan dosa. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khutaman Nabiyyi, wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum Muhammad dudu bapak para dewasa dewasamu walakin Rasulullah ni Muhammad utusane Allah lah niki kira asap at sampan jatet ana sing maca wa khotaman nabiyina tane diwaca kathah ana sing maca wa khotiman nabiyina tane diwaca tasra wa khotam ana sing khotik sing maca fathah namung setunggal imam namine imam asik wa khotaman nabiyina Sing maca kasra wonten enem imam. Imam Nafe, Iji, Ibnu Kasir, Loro, Abu Amr, Telu, Ibnu Amir, Papat, Hamzah, Limo, Ali Isaki, Nah. Jadi sing kasra khotib ana qori enam. sing mondo fathah namun sudar khotam. Ini kadang-kadang dan sing dalil golongan Ahmadiyah. Ini dalil warga orang iso biro asap jadi ribadah wakil tangan Nabi Yin. Lemah nani, kanjeng nabi ku ali-aline para nabi jadi ora pungkasane dadi dhewe dadi pake anane nabi badale kanjeng nabi Mirza Gulam Ahmad Guna orang dalil mautan majlis taklim senen pacar supaya iso nerangake. Ya. Kue ngajimu lagi macam siji. Keterangan diwai penjelasan, kira asap al. Niku ono sing mojo katha khotam. Ono sing mojo kasra khotib. Jadi kan di Nabi ku bintangnya Nabi, lakung kasane Nabi. oleh keterangan seake diate nyake ni mergo sing di yakinan ono nabi sing diutus badane kanjeng nabi wafat iku wis non muslim ora kudu wong Islam nek keyakinan ibu nganti mati neraka selawasih Mulanya kita majlis taklim senan pajak nyake ini diwaki keterangan. Iku kiro asap ak, ono si mojo tane fathah khotam, ono si mojo kaksel khotim. Pengertiannya berarti kata Nabi ku, bintangnya para Nabi lan pungkasane para bojone keterangan ampun nek paring diparingi jaya saking Allah bisa kembali ngene jalan sing leres oh niku perjuangan wonten itu namanya jihad ya, jihad itu mboten kok sing gawa rumput, mboten jihad itu perjuang merjuangake supaya wong ora mlebu neraka kupiye itu jihad malah ini termasuk jihad akbar. Jihad yang agung. Sake, di sake. Mirza Ghulam Ahmad ya kok apa no jadi utusan ini gaya pemerintah Inggris diceritane kanggo mecah belah wong Islam sing perlu nongone daerah Pakistan dipecah belah. Mulanya namanya Pak Kristen, ada paham Sunni, ada yang paham Ahmadiyah Neku. Dipecah belah. Lagi itu, berukur nake aliran-aliran sesat di lurus sake. Ini buatan usah nyakiti tiangnya, buatan usah. Ampun raja bawa di keperuhi ampun pahami di lurusake. Jene wis di lurusake kecara sing sopan ramah jerakelan ya wis. Tapi kita wis entuk ganjaran sing agung termasuk jihad visabilillah. Jadi jihad visabilillah sing malem istimewa. ngeslangke tiang. Lah perang-perang itu napa? Perang itu namun sebatas penyuhunan sahabat digandu karo wong kafir supaya iso bales ngono lho. Ya. Mulane kanjeng Nabi ora kersa mateni wong kafir, ora kersa. Ora iku sing dadi tujuan ngislamna wong kafir bener. Mulane nalika perang terakhir wong kafir Mekah sedoyo dibebasake tanpa syarat. Tanpa syarat. itu kajian Nabi itu rahmatan lil alamin. Nah, ini supaya dipantepi rahmatan lil alamin. Jadi kanjeng Nabi ini bintangnya para nabi lan pungkasane para nabi tegese piye utama utamane nabi lan rasul iku kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pungkasane nabi lan rasul kanjeng nabi Bahasa kanjeng nabi wis ora ana nabi lahir pengertian ini ampun ngantar ke belakang. Nabi saat ini sing wujud, isi orep ono. Bisa main, namanya langit loro, Nabi Isa, nama loro Nabi Idris. Nabi Idris nak no langit sab kasan, Nabi Isa nak no langit sab loro. Nabi sing seorep nang bumi ana loro. Siji Nabi Ilyas nomor loro Nabi Khadir. Nabi Khadir ditugas Allah jaga nok lautan. Nabi Ilyas ditugas wonten eng alas. Nabi Ilyas dan Nabi Khadir saben setahun kepadu sepisan. Nabi Khadir Ismail. kepedok sepisah na'ani khidir Ismail tanggal songo besar kepedok badannya wukuf terus na'kono lagi hmm, jadi nek nabi seksek orep atau saat lagi onten sekawan tapi nek nabi lahir badannya kanji nabi lahir jadi nabi ora ana mulane tafsir dohiron batinan sirron ini kadang-kadang dilakonake nanti ayatnya diawali maka na Muhammadun ada ahadi berijalikum Muhammad judu bapak e wong dewasa dewasamu ini kan rahasia Tafsir sirru sirri. Mulane kanjeng Nabi putrane pitu sing telu sing wedok papat putra telu sing lanang ora ana sing nganti dewasa dadi wafate sing bocah bocah wong telu iku apa rahasiane iki nabi tafsir sirri rahasiane nek anake kanjeng nabi nganti dewasa jadi nabi ta ora nek ora dadi nabi kanjeng nabi kecewa wong nabi anake ora dadi nabi kecewa lan nek jadi nabi berarti kanjeng nabi ora sida tok akhirnya para nabi. Ini rahasia namanya. Mulanya tafsir itu dohiran, batinan, sirron, sirrus, siri. Dan putra-putranya si nabi orang-orang sing nganti dewasa. Tapi itu ciri-ciri. Sebab apa? Terhalang oleh gelar nabi. Oh, timun nabi pungkasane para nabi. Jadi tertutup. Jadi namanya tafsir sirri. Nah, kata eh, juga kita nak ngerti. Lainnya anak saya ingin keliru deh. Iku Qur'annya matanya wakho tangan Nabi jadi ahli-ahli. Sangat lagi penjelasan. Kiro asap hat, ono si mojo fathah khotam, ono si mojo kasrat khotim, pengertiane kanjeng nabi iku mau utamane para nabi lan rasul lan mungkasi nabi lan rasul sama baik penjelasan nah maksud datang ayat wa ataina lan maringi insun Allah Isa na Maryam ing Isa bin Maryam niki temene Quran kita umat Islam dilatih Isa na Maria. Isa anak ibu Maria. Maksudnya apa? Beda cuma dianggap Isak anak ibu si Allah. Ojo ngaji kaya wong Kristen. Wakola masih wakola nas wakola tim nasorol masih hubenullo. Nek wong Kristen Kristen itu doa na nabi sah anak ibu Allah. lu kelaru Mulanya Gusti Allah nerangake teng mriki wa ataina Isa bin Maryam. ki engsun Allah eng Isa bin Maryam. Isa anake Maryam tak paringi al-bayyinati di pira-pira pertodo macam-macam mukjizat. Apa itu? Sing terkenal Nabi Isa itu diparingi iso marasake wong loro. Sekenda iso nguripi wong mati. Di Nabi Isa. Nabi Isa piambak diceritakan al Quran. wa ubri ul akmaha wal akroso wa uhyil mauta bi idnillah aku diparingi iso marasake wong loro daros loro daros ku loro belah putih sing dokter dokter ora nambani akmaha wong sing buta asli dokter-dokter boten sakit. Wong sing mas berupate buto asli boten sakit ditambahne. Nabi isa sakit. Diterus sakit. Wa yil mauta. Aku diparingi sumurip nawa mati. Jadi kita akhirnya ahli sunnah sing matuk. sing iso uripke wong mati hakikate Gusti Allah. Tapi sampeyan ngomong nabi isa iso uripi wong mati. Kenging. Sebab itu apa? Quran ngono. Wa ufidil mauta. Aku nguripi wong mati. Bi'idnillahi kelawan kersane Allah. Tapi ngaku nabi isa. Sing uripi sama aku. Sami menuju nuju sampan kepethuk nang tengah dalam kanca cukup ujug Terus sama jujur, ya, sama Saya jujur sama. Ya sampean aja kursi Allah. Ya, Kenging-kenging sapa sing junjung mau? Kula. Ngono. Waduh, aja ra kakak kok. Ngene ngono kenging. Apa ya, mangkat keliru? Iki dek anane pincang, tak pijeti waras. Sapa sing pijeti kula. Lu carane aja sing Allah. lucu malah lucu. Allah kan dia tak pijet malah lucu malah lucu. majas dan hakikat. Dan Qur'ane pancen ngoten. Ya. Jadi Nabi Isa luar biasa. Ini tapi ya, sing paling Gusti Allah. Mana? Wa ayyadnahu nang memperkuat ekson ing tak perkuat biru fil kudusi kelawan ruhul kudus yaitu Jibril. Ini malah saya ngendika Gusti Allah. Insya tak dari kekuatan ring diwae digerekake malaikat Jibril. Nabi sing dikawal malaikat Jibril tembungi mawon khusus Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ora de bapak. Eh, sebab tanpa bapak pancen. Malaikat Jibril sing mimpi Nanti nanti wadah yang daerah Afrika. Arab diganggu iblis. Terus ganggu Nabi Isa. Nabi Isa itu saat derengnya dirapak, itu umurnya di bawah 30. Nabi Isa dirapak, itu umur telung puluh telu. Sejoko terus Nabi Musa. Niku dikawal karo malaikat Jibril. Harap diganggu karo iblis. Iblis di sebelah kalau malaikat Jibril itu tutup nongone era Jepang. Se sebelah ane malaikat Jibril sebelah karo sewiwinya. Niku bete kok sewiwi kafe. Sewiwinya malaikat Jibril niku wonon onten nematus. Niku saya juga nyebrak siji. Gue mencerahkan waktu ini. Akhirnya, Iblis kapok. Orang ini harap bodo Nabi Isa. Orang wani. Ibu cicerang aja dengan Al-Quran. Wa ayyadinahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa dibela malaikat Jibril. Nek ana Musa teko Jibril sing maju. Nah, ini aku keterangannya tengkorkan. quran kudus. Biruhil kudus. Lagi isa, ngantau saman ke desa teng langit, loro. Umure Nabi Isa, yo pas tahunnya lagi, rongewu, rolas. Umure Nabi Isa. Dan Nabi Isa, tiba-tiba ngalami perubahan wajah. Wajahnya tetap ganteng, Kodokara wong umur telung puluh telung. besok tugas Nabi Isa mandak menawi jajal sampun metu dajal ngamuk diparingi waktu petang puluh dina petang puluh tukni naku ngaku Tuhan seorang gelem mempertukar jajal di ini caranya jajal nek mateni sirahe digeraji. Engko sing gelang, eh, gelang apa nih? Selamat. Pertama kali sing digeraji ceritane Nabi Khadir. Nabi Khadir kalah karo jajan. Sing iso musuh melawan jajan, namun Nabi Isa Bacanya dajal ngamuk petang puluh dina, Nabi Isa didawi medun. Di medunnya namanya menara masjid di Maskong. Iku ada orang yang cerita nampun majalah. Bakalnya Nabi Isa medun yang menara kudus. Menurut orang. Menurut karena golek-golek menurut. Kula maca niku, ya Allah, penekat. Ada orang kata-kata ini majlis talib senang, sakit tau. Mereka sakit, gilik naco, gawe kekorohan, dusok, Tuh, terus kesekali nabuhnya cairan Mekah terus dipateni. Kasih mateni jajah, terus gabung karo Imam Mahdi memperjuangkan Islam agamanya kanjeng Nabi mereka Nabi Isa kepengen jadi umat e kanjeng Nabi itu dituruti Nabi Isa karo Imam Mahdi berjuang merjuangake agama Islam syariat kanjeng Nabi diparingi umur tambahan pitung tahun Nabi Isa Kromo ceritane diparingi putra lanang kali terus wafat disarekake sanding makome Sayyidina Umar makome kanjeng Nabi niku nembe wonten tiga kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Tase lego setunggal, niku disediakan biji kangge Nabi Isa. Oh, niku enak para sahabat Abu Bakar Umar, sahabat didampingi Nabi Loro, sampai kayang ke Neumat. Nabi Isa, putranya Siti Maryam, lah Siti Maryam, ben yang tengsuarga, dados garwane kanjeng nabi berarti nabi Isa jadi anake kanjeng nabi besok no suwargo so nek nabi nabi kromo itu bu Maria nomor loro untuk kursum nabi Musa nomor telu Asia tujuhnya Fir'aun Kulon jenengan supaya merek-merek ngiring, ojo mati mong. nikmat, nikmat berarti nak neraka. Semalam ini aku mesej dengan suara aku. Wah, benda ni orang mana? Gajah Nabi Nite, Gajah Mahmud, Gajah Mahmud itu Gajah Raja Abruha, sejujak ngebruk ke kabah ni malah Abruha dibuanteng, lah Gajah itu besok mlebu Di Kewan-kewan sing mlebu swarga iku ana 10. Termasuk gajah Mahmud, asune Ashabul Kahfi, manuk rujuk Nabi Sulaiman, semut Nabi Sulaiman, kewan-kewan sing bakal mlebu swarga. Mandai kulon jadi ngajak kepada hujud. Senang Walau sya'allahu dimaling ngersa'ake sama Allah makkakal aladina mibading orang bakal tungaran, orang bakal perang-perangan. Aladina sokong maka akeh mibadi kang saking sepura rusuk. Kok Gusti Allah kerasa? orang-orang perang-perangan. Mimpa dimaja atumul bayinatu saking sawise barang. kang nekane ing para lazina sapa albayina tu sira pira mukjizat kok gusti Allah kersa makhluk manusia ora digawe tukang Walakin ikhtalaku. Neng podo pasulayan para makhluk itu. Mbon usaku badane diwehi keterangan iku tanggapane dhewe-dhewe min rumman amana mangka iku setengah saking ladina utawi ana wong amana kang iman sapa wong ana sing tunduk ngikuti iman ngati akhir tapi wamin rumman kafaroh Lan iku setengah saking lazina man utawi ana wong kafaru kang kufur. Padha-padha menangi Nabi Isa. Ngono kuwi ana sing iman nek Nabi Isa anake Bu Maria. Tapi kok ana sing anane Nabi Isa anake Gusti Allah. Padahal kok ngerti nek. Pamen rumah amanah Wamilu mangka maro. pada ngaros. Kufar Mekah. Menangi kanjeng Nabi. Yono ya sing terus percaya. Kaya Abu Bakar. Umar, Osman, Ali. Ono sing kafir. Berak percaya. Abu Jahat, Abu Lahat. Tekan paman-pamane di Nabi ini. tidak wae di Nabi ya sing percaya ning ana sing wis padha pamane. Padahal paman do ngerti, mulai laire jenengane do ngerti. Pamane Kanjeng Nabi sing Islam sapa? Hamzah. Paman Abbas. Sing kabeh Abu Lahab, Abu Dalib. Ana sing kabeh. Sing kaya ora itu kita akeh jae supaya ben Iku tergantung dijayai Gusti Allah. Ada jarak ya. Ada di bagi hijaya, ya pasti mu'min. Nek orang, ya kafir. Mulanya nek sholat, nek mausti di nasirotul mustaqim, sing mantep. Nek di nasirotul mustaqim. Ibaratnya ayat yang maneh memperkuat. Walau sya Allahu maktakalu. Dibarel dengar ate sapa Allah maksa kalu mengodora tukaran lagi lalinan. Kok bisa Allah ada gak bakal ada tukaran. Perang-perangan gak bakal. Walakin Allah yang alu yurid. Tetapi nih Allah itu ninjakake meragakake sapa Allah baik para yuri juga kersane sapa Allah Gusti Allah gawe sak kersane jadi namanya bumi ini digawe rame walidalika kholakohu lakal ini penting surat khud, Jusrolas Sandure surat Yusuf Gondeng sature radoso walilalika ora pau saban jatah walilalika untuk bertengkar walilalika untuk berselisih ora kau Allah nyipta ake manuso. Gusti Allah nyipta ake manusia nak dunia pada jika berselisih dikubur kersane dan asuti Allah Ben Nek dunia orang berselisih, orang rame, surat kasar apa ini. Wong lagi BBM, mudah tak orang murah, rame, ini rame ngakal. Ada yang pro, ada yang kontra. Lho, ada yang diwa, diwa bayaran. Lho, ada budi. Eh, lho, kok mana ya? Masih salin, pacen, nek mana bisa rame. surat kabar payu wartawan iso gawe coba upamane dunya rumun piye adem gak ana apa-apa asik disuwe surat kabar apa kan mboten enten lade wali dalika kholako jadi masalahnya kadang-kadang masalah yang sepele-sepele bisa jadi keker Ini saya kurang maksud keyakinan kita supaya ngerti walakin Allah ayat adu mayurid. Wis dadi kersane Allah kaya ngono. Lah majid ta'lim senen pancen nek sedakoni sok kapan manusia rukun. Nah, orang tak pernah sok kapan manusia iso rukun. Saban jawab besok nak suaraku. Tidak ada tukaran. Bukan ada tukaran. Antara ini perjagaan karo bakul. Sehingga dunia kaya kan ngapus-ngapusi. Gitu. Bakul itu biasanya kadang-kadang wis payu barang jagangannya jelakannya. Neng dice ora diwino kabe aturane. Ana sing ngono. Ya diwino separo, sing separo lho wis gawe. Oke, oke, tapi engkau udah wes podo mlebu suwargane dan itu mboten enten tututan tututan jadi kok ngono lho dewi jeneng kok nomor ana ngono wis bar bar ki bar pe iku nang suwarga ya ya iki iki iki keterangane iki bunyanda en fakzak بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعز على وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه